La Corée des chatas, la Corée des chatas, la Corée des chatas. 1, 2, 3. Pour DJ T-Fish, faut bouger les miss, et écarter les cuisses. La Corée des chatas, la Corée des chatas, la Corée des chatas. Corée des chatas. D'abord, bouge les pieds. Attends, pas de bêtises. Ensuite, bouge les fesses, fesses, fais fondre la graisse. Position squat. Écarte les cuisses. Fais vibrer les fesses. On y va. Descends, descends, descends, descends. Remonte, remonte, remonte, remonte. bloc, bloc, bloc, bloc, bloc. Un, deux, trois. Pour DJ fiche faut bouger les miss, écarter les cuisses. La Corée des chata, la Corée des chata, la Corée des chata, la Corée des chata. La Corée des chata. La Corée des chata. La Corée des chata. shatter. Boogie the shatter. Yeah, man.